E, Sljedeće pitanje glasi Salam alaikum, da li je Iblis, le'anatullahi alaihi, prvi džin poput Adema među insanima, da li je moguće uhvatiti džina, odnosno šeitana, a ako jeste, kako i šta je uslov za to? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. Pitanje vezano za džinski svijet. Ono što je istina je da među džinski, u džinskom svijetu ima oni koji su predani pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala isto kao što ima među ljudima. A da upravo čovjek koji vjeruje Allahu subhanahu wa ta'ala ima neprijatelje od džina koji su nevjernici kao što ima neprijatelje od ljudi koji su nevjernici. Znači borba protiv takvih bića koja su nama znači od gaiba, od nečega što ne možemo hin direktno uvijek vidjeti, Znači, naša je obaveza da ne idemo u kontakt i da molimo Allah subhanahu wa ta'ala da štiti od takvih bića. Jer upravo al ezkar zikr jutarnji i večernji, je od oružja kojima se štitimo od upravo pogleda džinski putem čovjeka, kada koristi pogled čovjeka da bi naškodio čovjeku i muslimanu, zavidnost i slično. Znači džinski svijet nekada može u, u izuzetnim momentima kod učenih ljudi ili negdje da se događalo da se džinski svijet pojavi, da razgovara, da ima. Znači to je jasno i upipljivo da čujemo, ali ono što je karakteristika da ne treba ulaziti u dijalog sa takvim svijetom i treba ih pozvati na pravi put isto kao što pozivamo čovjeka i usmjeriti im da budu pokorni predane Allahu subhanahu wa ta'ala jer upravo krajnju bit džinskog svijeta nismo u mogućnosti dokučiti zato znači da neko ukroti na, naša borba kad se prihvatimo upute pravog puta znači neprijatelji od džinskog svijeta isto kao što ljudi ne mogu nam naškoditi mimo Allahove volje kad se istinski predamo Allahu subhanahu wa ta'ala isto tako džinski svijet bude poražen kad se vraćamo stvoritelju subhanahu wa ta'ala putem Kur'ana i slično ibadeta, jer to je ono što uznemirava džinski svijet koji je nepokoran Allahu Subhana. A da li je džin prvi, da li je iblis prvi od džina? Allahu Alem. Allah najbolje zna.